ไปในที่ที่ดิบหรือสิบหกที่สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะได้เรนเสียงที่ดราม่าที่ very very short and very very direct การปฏิบัติธรรมะถ้าหากเข้าใจแล้วไม่ยาก ที่มันยากมันเหลือวิสัยนั้นคือเราไม่เข้าใจเท่านั้นเองดี practice of Dharma is not at all difficult for someone that has understood what is difficult. And the reason it is difficult is because we do not understand. Now i We have spoken in the past quite often about the developing of sati awareness or the developing of panya, of knowing, or the developing of vipassana, insight. These are all expressions for the same thing. ถ้าไม่มีปัญญาจัดการกับความหลงผิดแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถูกต้อง If you do not have panya, if you do not have the knowing that can eliminate delusion, then everything that you do will be incorrect. ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยมีจุดประสงค์เพื่อมาจัดการกับความหลงผิดหรือทำลายความหลงผิดเท่านั้นเอง The Dharma, the teaching of the Buddha, the whole teachings of the Buddha are concerned wholly with reaching a certain point, which is the elimination for the destruction of delusion วิธีที่ผมหรืออาตมาเอามาใช้เป็นวิธีเจริญสติโดยเฉพาะให้เกิดปัญญาเท่านั้นเอง The method of practice that I have used is the developing of awareness for the in order to give rise to panya, to knowing, and just just for that purpose. จึงไม่มีวิธีกรรมอะไรทั้งหมด So there, there is no other kind of activity involved in this practice. วิธีที่นำมาสอนกันมีคนรู้มีคนเข้าใจเป็นจำนวนมากแล้ว i t this kind of practice that I have been teaching. People that have understood, people that have come to know, there are a great number of such people already. ไม่เกี่ยวข้องกับการไปนั่งสมาธิหรือไม่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่จะไปไหว้พระรับศีงอะไรทั้งหมด t h e practice is not at all connected with the practices of sitting to develop concentration and not concerned with any kind of uh, c e r e m o n y practices where we pay respect or worship people or images or we develop our sila, our ethics, with that, that kind of practice, those kinds of practices, practices developing awareness is not at all connected. วิธีที่จเจริญวิธีที่จเจริญสติอย่างลัดลับทำความรู้สึกตัว มันตรงกับหลักสูตรนักธรรมสันติแต่เราไม่เข้าใจวิธีการของมันเท่านั้นใน practice of developing sati that is the most direct way of practice is to develop awareness of ourselves, to develop feeling of ourselves. ในหนังสือหลักสูตรนักธรรมตนเอกบอกว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐานสี่หรือเจริญวิปัสสนาอย่างถูกต้อง ให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ อย่างนานไม่เกินเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือน อย่างเร็วที่สุด หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันท่านกล่าวว่ามีอนิสงส์สองประการหนึ่งเป็นพระละหันถ้าหากไม่ได้เป็นพระละหันต้องเป็นพระอนาคามีในปัจจุบันชาติพวกนี้นี่เองใน the, in t h scriptures, when it talks about the practice of developing sati, that is called satipatthana, the grounds of awareness. And in the scriptures it says that someone that practices this continuously so that They are developing awareness continuously like a chain with all the links connected. Someone that does that at the most in seven years, at the median time is seven months, and at the fastest time, seven days or one to fifteen days, that person will become either uh, arahat or anagami. The, they'll be completely enlightened or 75% enlightened. and so they will realize these states in this lifetime. แต่วิธีที่ผมหรืออาตมาจะนำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ But the method of practice that I will describe today ไม่เกี่ยวข้องกับเป็นพระลาหันหรือพระอนาคามีก็ไม่เกี่ยวข้อง is not at all connected with uh, becoming arahat or becoming anagami or anything like that. เป็นวิธีเป็นวิธีที่จะทำให้มันเกิดปัญญามาแก้ปัญหาตัวเองในปัจจุบันนี้เท่านั้นเอง It is the method of practice that i s f i r t h t panya to knowing so that we can solve the problem that exists in the present moment แต่เข้าใจว่ามันถูกต้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้า But I understand that this way of practice is in line with the teaching of the Buddha เพื่อมันเป็นปัญญาปัญหามาแก้ทุกส่วนตัว because we when any problem arises this panya this knowing can solve that problem as it arises เอาละบัดนี้หันเข้ามาในภาคปฏิบัติโดยเฉพาะ คือวิธีการนั้นต้องมีจังหวะเจ็บมือเข้าเอามือออก ยกมือไป เอามือมา In each form of practice, we develop awareness of ourselves by moving, and we move with rhythm. We move with a rhythm so that we can turn our hand up and turn our hand down. We can move the hand and we can lower the hand. We can walk forward and we can walk back. And we do this with a natural rhythm. And when we do it in this way, when we have awareness of ourselves ี่คือันนี้ใครจะว่ายังไงก็ตามรับรองว่าตัวเองได้ประสบการเรื่องนี้มาแล้วจึงกล้ายืนยันรับรองคำพูดของตัวเองว่าไม่พลาดอืม i t h this way of practice, I am, I am not, I have no consternation with whatever anybody may say about it because I have practiced in this way, and so I can guarantee that this form of practice will give the result จะเป็นใครใครก็ตาม ถือศาสนาไหนก็ตาม จะเป็นหญิงเป็นชายก็ตาม บวชก็ได้ ไม่บวชก็ได้ จะเป็นคนจนก็ปฏิบัติได้ เป็นคนรวยก็ปฏิบัติได้ เรื่องนี้รับรองจริงๆ so whoever you are and whatever religion you hold whether you are female or male whether you are poor or whether you are rich Any person can practice, and any person that practices correctly will get the result. I can guarantee that. ยังนานทำให้ติดต่อกันจริง ๆนะ ไม่เกินสามปีอย่างกลางให้เวลาหนึ่งปีสามร้อยหกสิบห้าวัน อย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอานี้สงไม่ต้องพูดความทุกข์จะลดน้อยไปจริงๆ anybody that does this, it f h e y take the longest three years, the medium time one year, 365 days, and the shortest time one day to 90 days. When this is done continuously like a chain, to develop awareness continuously like a chain, it will take the longest three years, the medium time one year, the shortest one day to 90 days. So we don't have to speak about we don't have to speak about the results of this practice. Our suffering, our dukkha, will reduce and we will know for certain that it is reducing วิธีที่แรกเมื่อเราทำสติให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่แล้วปัญญาเกิดขึ้นมาจริงๆ so at the beginning when we have sati the awareness connecting up when it is continuous like a chain then we will really have the wisdom or the knowing the panya arise ตามตำราพวกครูบาอาจารย์ที่สอนเขาเรียกว่าฌาน คือเหาะได้หรือเข้าฌานออกฌานครูบาอาจารย์พูดอย่างนั้น แต่ที่นี่ไม่ต้องพูดอย่างนั้น so the teachers that I learned from they call this jhana state of jhana of entering jhana and leaving jhana but I do not speak in this way คือเกิดปัญญาเมื่อทำให้มันติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ปัญญาเกิดความรู้ ความเข้าใจ สัมผัสได้ด้วยว่าสันทิติโก so when we have the awareness continuously like a chain the knowing arises within ourselves and this, when, when this knowing arises then we really know we really understand we can touch we can contact the objects of our knowing and this is called sanditiko which means that one knows it for oneself by oneself inside oneself การเห็นก็ไม่ต้องเห็นสี เห็นแสงเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรก เห็นสวรรค์ที่สุดเห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ถูกต้อง As far as seeing goes, there is no need to see lights or colors, to see any kind of images at all, to see heaven, to see hell, to see the Buddha. There is no use in such things and there is no need to do that. ต้องรู้ตัวเอง เห็นตัวเองเข้าใจตัวเองกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดอยู่นี่เอง we have to know ourselves we have to see ourselves we have to under, understand ourselves and not anything else we have to know see and understand ourselves as we are acting as we are speaking and as we are thinking เห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรม และเป็นลูกโลกเป็นนามโลกเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ รับรองมันถูกต้องอย่างนี้ We need to see body mind we need to see body acting mind acting and we need to see body disease mind disease when we see like this then we can guarantee for ourselves that this is correct way of practice โลก โลกนามโลกมีอยู่สองอย่างด้วยกัน โลกทางเนื้อหนังนี้ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล ดูร่างกายแล้วหมอจะให้ยารักษาก็หายได้ทันที แต่โรคทางจิตใจนี่ที่เรียกว่าโรควิญญาณต้องการต้องเจริญต้องการเจริญสติให้เกิดปัญญาจึงจะจัดการกับโรคทางวิญญาณได้ There, there are two kinds of body disease, mind disease. One kind is disease of the flesh. When you have disease of the flesh, then you can go to the doctor. The doctor can check sick us and can give us medicine so that we can be cured very quickly or cured instantly. But when we have the disease of the mind, then we have to develop sati, we have to develop awareness so that so that the knowing the wisdom will arise within us. And this knowing, this wisdom can cure the disease of the mind, which is called the disease of the vijnana, the disease of our consciousness. โลกทางวิญญาณเรียกว่าโลกโทสะโลกโมหะโลกโลภะหรือว่าความสงสัยลังเลใจไม่แน่ใจต่อตัวเองนี่แหละเป็นโลกทางนั้น The, the disease of our consciousness, the disease of the vijnana, is called the anger disease, the delusion disease, and the greed disease, or you can call it the disease of doubt, the disease of uncertainty, the disease of being doubtful and uncertain about what one is and why one is and how one is เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็รู้ทุกขังอนิจจังอนัตตา เราเคยพูดกันอยู่ เรื่องเหล่านี้แต่ทุกขังอนิจจังอนัตตานั้นมันหลายซั้นด้วยกันเช่นตาเห็น เรากำมือเหยียดมือ คิดตา หายใจเข้าหายใจออก คือน้ำลายผ่านลงไปในลำคอนี้ อันนี้คนอื่นมองเห็น ส่วนที่คนอื่นมองไม่เห็นก็ยังเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาเหมือนกัน The after we under, have this understanding when we come to know dukkang aniccang anatta uh, the this thing dukkang aniccang anatta has can be understood in several levels so we can see something we can see with the eyes that anybody can see is the movements of the hand blinking of the eye, breathing in and out, swallowing saliva. These things somebody else can see and they can know that this is dukkha, this is suffering. But the thing that they cannot see is the movement of the mind, the arising of thought. And that thing is also dukkha, that thing is also suffering. เมื่อรู้จักอย่างนี้ก็เลยรู้จักสมมุติขึ้นมา แต่ครูโรงเรียนก็ยังสมมุติเพื่อนในบ้านก็สมมุติ ตำรวจทหาร สมมุติทั้งนั้นแต่สมมุติอันนี้เป็นสมมุติบัญญัติ ยังไม่ใช่เป็นปรมัตดบัญญัติ แต่สมมุติก็บัญญัติขึ้นมา เป็นตัวบทกฎหมายนี่ให้เข้าใจอย่างนี้ I understood this when you understand sumut, which means convention or supposing or conceiving, conceptualizing. And we understand that things like ghosts and deities are simply supposed or conceived, and that things like um, soldiers and policemen, village headmen, teachers, and so on, all these are also simply supposed or conceived. We suppose or conceive this. This is, this is to know somewhat the, the convention of supposing, but not yet to know the convention of actuality, the, the paramount convention. เรื่องสมมุตินี่มันมีมากจะนำมาเล่าให้ครบให้จบให้ทั่วนั้นเป็นไปได้ยากและท่านผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจเอง The as far as this convention or supposing or conceiving goes, there is a seemingly endless amount of this in the world. So anyone who tried to enumerate or explain all the modes of convention or supposition would have a very difficult time so each person who practices Dharma must understand the variety and extent of convention for themselves. When we've understood convention or supposition or conceiving well enough, then we understand sasana, which means religion, translated as religion. So the teachers teach that shasana, religion, means the teaching of those that know. But whatever somebody knows, then they can teach that thing, and that is called shasana, that is called religion. คนที่ไปดูเลือกงามยามดี someone that that believes in or is involved with astrology someone that believes in is involved with worshipping or propitiating spirits or worshipping any kind of thing they will teach that thing they will teach that way of doing things and that is also called religion but that is the religion outside ourselves เนื้อจะมีพระสงฆ์องค์เนรอยู่ก็ตาม ไปไหว้พระพุทธรูปก็ตามนึกไปว่าอะไรอะไรทั้งหมดเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องนอกตัวทั้งนั้น When we pay respect to monks or we pay respect to Buddha images, this is again the same thing. We are we are paying respect to something outside ourselves. ศาสนาคือตัวคนทุกคนนั่นแหละตัวศาสนา Religion is really the person or the being, each person each, ิ a เ h person ถ้าพูดความจริงแล้ว ถ้าหากมีคนอยู่ที่ไหน ก็มีศาสนาอยู่ที่นั้น จะเป็นคนชาติไหนภาษาใดก็ตามผู้หญิงผู้ชาย ก็ตาม เป็นตัวศาสนาทั้งนั้น เพราะว่าศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้สอนเข้าในหูคนหูสำหรับฟัง เท่านั้นเอง so t speak the truth wherever there is a human being That is where there is religion. So anywhere that people are, in whatever nation, whatever religion, whatever sex they may be, wherever there is a human being, that is religion. Religion is there. So religion means the teaching of those that know, but that teaching enters the ear. The ear is there for the purpose of listening and receiving. พุทธศาสนาไปว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมรู้ธรรมอยู่ที่ไหน รู้ทำก็คือรู้ตัวเรากำลังทำกำลังพูดกำลังคิดอยู่นี่เอง เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เลยหมดสงสัยหรือหมดทุกข์เพียงเล็กๆน้อยๆนี่ผมจริงเป็นอย่างนี้ Buddha, Buddhist a s a n the Buddhist religion is, is the Buddha, which is the one that knows, the one that is awake, the one that is blessed with Dharma. And Dharma is the doing. Dharma is acting through the body, acting through speech, and acting through the mind, the thinking. And so this is what the one that knows knows. The one that knows knows the Dharma. So when we have the knowing that knows what we do and what we say and what we think, at that time then our suffering will reduce a little bit and we will put an end to our doubt. การทำอย่างนี้ทำอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่า ให้มีผมรู้จริงๆ จึงจะมาสอนกัน ไม่ใช่สอนโดยคาดคิด ไม่ได้สอนนึกเดาเอาเอง อันนั้นมันผิด เพราะว่าท่านสอนเอาไว้แล้วผู้ที่เจริญสติอย่างถูกต้อง อย่างนานไม่เกินเจ็ดปี อันนี้ให้เวลาไว้สามปี จะเกิดปัญญารู้ได้จริงๆทุกจะลดน้อยไปจริงๆ i ี can p ้ a c t i c e it c a ทำ e d o n ง a n y w anywhere that we are acting or thinking or thinking, we can practice. But anyone that practices should practice really, and they should not think until they really know something. They should not think what comes from their thinking. They should not just think for themselves and then teach according to that, because that is of no use at all. So in the scriptures it says you should be prepared to practice up to seven years, to practice this developing of awareness continuously for up to seven years. that I'm saying three years. So if s o m e b o d y does t h i s p r a c t i c e correctly, then at the longest in three years, they will have the knowing arise within themselves that can reduce and eventually eliminate their suffering. การเจริญสติอย่างนี้ไม่ต้องอาศัยคนอื่นคือที่สุดไม่ต้องอาศัยผีไม่ต้องอาศัยเทวดา ไม่ต้องอาศัยพระพุทธรูปไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ทั้งหมด so this kind of practice you don't have to you don't need to depend on anyone else and you cannot depend on anyone else you cannot depend on spirits or ghosts or deities you cannot depend on Buddha images you cannot depend on the Buddha you have to do this for yourself by yourself you cannot depend on a teacher When you do it properly, without depending on anyone, then you see for yourself, you know for yourself, you understand for yourself, and you can contact with, with yourself. ที่เรากลัวกันหนักหนาคือบาป บาปแปลว่าผมมืด ผมโง่เขาเบาปัญญาผมไม่รู้ผมไม่เข้าใจนี่เอง What we are, what we have the most fear of is b a b which is It means sin or evil. It means sin in Thai. But bad really means darkness, not knowing, being stupid. Bun Bun บุญคือรู้คือเข้าใจบุญคือไม่สงสัยเพราะเรารู้เองเห็นเองเข้าใจเองถือว่าเป็นบุญของเราบุญโอพุญญา in Pali which means usually translated as merit means knowing means seeing and understanding so it means brightness ต้องรู้แต่เมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่นี่เองแม้จะได้สวรรค์นิพพานก็ได้แต่เมื่อยังมีลมหายใจอยู่นี่เองไม่ได้ตายแล้วจึงจะรู้ We have to know while we are still breathing. So if we are going to attain heaven or attain n i r v a n a we have to do this while we are still breathing, because only while we are still breathing can we can we have this knowing. So we cannot practice for getting something or attaining something after the breathing finishes, after we die, because we know nothing about that. นรกก็เช่นเดียวกัน ไม่ใช่ตายแล้วจึงจะไปตกนรกมันต้องรู้แต่ในขณะนี้ เราเคยได้พูดกันมานานแล้วเรื่องนี้ ตายแล้วจึงจะไปตกนรกตายแล้วจึงจะไปสวรรค์นิพพานอันนั้น เป็นการเข้าใจอย่างที่นึกคิดเอาเอง ไม่ใช่เป็นการรู้แจ้ง ไม่ใช่เป็นการรู้จริง hell is the same thing. We have to know this here and now, not not just think that maybe we will die and then fall into hell. So I've been teaching this for a long time now, that hell and heaven and nirvana, these are things that you have to know here and now. When we, when we, when we consider that these are things that we will go to or attain after we die, that is simply our thinking. We just think that. This is not knowing through knowing clearly and knowing really. So knowing clearly and knowing really is what, what is called vipassana, insight. The, the other way of knowing is just thinking. การไปจดจำมาจากตำราหรือฟังคำพูดจากคนอื่น so when we when we memorize when we remember the teachings we have heard from the scriptures or the teachings given to us by a teacher that is simply knowing from memory and recognizing that it is not knowing clearly and knowing really. It is not the real knowing, it is not the clear knowing. It comes from practicing Dharma. เราเคยได้ยินได้ฟังกันมา ถ้าหากคนตายแล้วเรียกว่าคนหมดบุญ หมดบุญแล้วก็ต้องตายแล้ว มันหมดบุญแล้วจะทำอะไรได้ ก็ต้องทำแต่เมื่อยังเป็นเป็นมีลมหายใจอยู่นี่เอง รู้แต่ในเมื่อมีลมหายใจนี่เอง ตายแล้วจะรู้อะไร คนตายแล้วจะมาสอนคนอื่นได้ไหมสอนไม่ได้นี่แหละของจริง In Thailand, they say that when we die, it is because we have we have exhausted our merits, we have exhausted our buns. That we only foolish people will talk about the reasons for dying and what happens after dying. If we are going to know anything, we have to do it while we are still alive. If we are going to develop merit or develop punya, we're going to work with this, and we have to do it while we are still alive. Nobody who has died can teach anyone. Nobody who has died can know anything. So this is the truth, that once we die, there is no knowing, there is no teaching. นี่พูดมากว้างๆแต่บัดนี้ ที่เจริญสติแบบ ที่พลิกมือขึ้นให้รู้สึกตัวควบมือลงให้รู้สึกตัว so I've been speaking very very widely that this is in order to that this is in order to focus or give some focus on the real practice and the real practice is to turn the hand up being aware of ourselves and to turn the hand down being aware of ourselves to raise the hand and lower the hand being aware of ourselves to walk forward and walk back being aware of ourselves. And this practice of being aware of ourselves is the real practice of developing sati. อารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดกับใจ นั้น รู้อย่างนี้คือข้อแรกที่สุดรู้รูปรู้นามรู้รูปธรรมนามธรรมรู้รูปโลกนามโลก so when we move and we have awareness of ourselves this is the object of developing sati and when we have this object a lot when you develop this object, then you know the object is inside, which is to know body mind, to know body acting mind acting, to know body disease mind disease. รูปโลกนามโลกมีสองอย่าง The body disease mind disease has two two kinds, or two varieties. แล้วก็รู้ทุกขังรู้อนิจจังรู้อนัตตา And then we know d u k k h a suffering, we know anicca, instability, and we know anatta, uncontrollability. This is called direct. แล้วก็รู้สมมุติสมมุตินี่รู้ให้ครบให้จบให้ทวนสมมุติอะไรรู้ให้หมด Mm. Actually, it's not been called direct, it's called the three characteristics. And then we also know somewhat, we have to know somewhat convention, conceiving, conceptualizing. You have to know this completely. You have to know the whole of this, the full extent of this. แล้วก็รู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้บาปรู้บุญ And we have to know religion and we have to know Buddhism or the Buddhist religion and we have to know bad, which means not knowing or evil and we have to know bun, which means knowing or light รู้อันนี้รู้อย่างอื่นไม่ถูกต้องกับการเจริญสติแบบนี้ือ We have to know this object. To know other things is incorrect in, in this way of developing sati. If we know, if we know all kinds of mental images and all kinds of conceptions, it is incorrect. พบลดน้อยทันที When we know like this, our suffering will reduce instantly. ความทุกข์นั้นจะลดน้อยไปนิ่งเราจะไม่เชื่อคนอื่นพูด เช่นผีเทวดาและโลกสวรรค์ จะไม่เชื่อจริงๆ our suffering will reduce, for example, we will not believe other people when people come and talk about spirits and gods and about heaven and hell and about all kinds of things which we now know to be superstition. We will not believe those people. เรื่องเลิกงานงานดีเหล่านี้ไม่เชื่อจริงๆทำดีพูดดีคิดดีแล้วรู้ทันที As far as astrology and the practice of knowing propitious times to do things we don't believe in that either, because when we speak, when we do something good, when we speak something good, and when we think something good, then we know it immediately. อันนี้เป็นอารมณ์ขั้นต้นต้นขั้นพื้นฐานของการเจริญสติแบบนี้ So this object from body mind, knowing body mind, through to knowing bhav and bun, this object is the first step, the initial step, the foundation for the practice of developing sati. ที่พูดเรื่องอารมณ์และการเจริญสติให้เข้าใจรับรองได้นี่คือนี้ Today I will speak about the method of practice for knowing and seeing y o u r s e l f knowing, seeing, and understanding y o u r s e l f And this practice is something that I can guarantee. ไม่ใช่อวดดีมาพูดนะ อันนี้เป็นคนมีดีแล้วเอามาพูดสู่กันฟัง So, I am not I am not showing off or boasting that this is a case where someone that has found something good just comes to tell others. พูดก็ไม่เหมือนกับคนทั่วไป speaking of dharma we're not speaking like most people because speaking of dharma we are speaking of who needs e l f n e s s And someone that knows y o e u n i q selfness does not speak the way the people that do not know y o e u n i q selfness speak. สมมติให้ฟังเป็นส่วนหัวข้อเราจะรู้ได้ สมมติว่าภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวถ้าหากภูเขาไฟไม่ระเบิดแผ่นดินก็ไม่ไหวการเจริญสติการเจริญปัญญาก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่า ไม่มีคนรู้ขึ้นมา คนโกงโง่เขาเบาปัญญา อยู่อย่างนั้นเฉยเฉยถ้าคนมีปัญญาฉลาดรู้ความจริงแล้วนำมาเล่าสู่กันฟัง คนก็เกิดวันไหวขึ้น เพราะว่าพูดความจริง ไม่เหมือนกับเขาพูดกันมาตั้งเด็กแต่นานแล้ว คือ in this case of practicing Dharma if there is no one that has practiced correctly then there will be nobody that practices correctly But if somebody practices correctly and has the knowing arise within them, then they can come and teach others, they can tell others. And others that have the capacity for knowing, others that have the panya, they can also have the knowing arise because they have heard about the true teaching. เขาว่าแค่ดินไหวแค่ดินไหวอันนี้ก็เหมือนกัน คนโง่เท่านั้น ไม่เข้าใจไม่เอาไปใช้ไม่เอาไปปฏิบัติ เขาเรียกว่า เมื่อมีธรรมะปรากฏขึ้นมาในยุคไหนสมัยใดก็ตาม คนมันต้องหวั่นไหวเพราะจิตใจคุณเคมันหวั่นไหวมีมีมีที่ทิ้งอาจารย์หรือที่ทิ้ง those that have tanya will understand it and can take ด t and use it but those that do not have t a n They cannot understand it and they cannot take it in evil. So in whatever age and whatever time Dharma is spoken, Dharma is taught, it will be the same thing. เมื่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในยุคไหนสมัยใดก็ตามต้องมีการหวั่นไหว So in whatever time, whatever age, the Dharma arises, the Dharma is known, then we must have คือคิดในสตอรีแต่วิธีที่ปฏิบัติแบบนี้คือให้คิดมือขึ้น้วมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังทำเหมือนเดิมนั่นแหละ so this way of practicing developing sati is the method of turning the hand up and turning the hand down raising the hand raising the hand and lowering the hand walking forward and walking back all this at the beginning จึงมีจังหวะให้ทำหรือมีวิธีการให้ทำวิธีทำก็ไม่ต้องนั่งหลับตาเรียกว่าเจริญสติหรือเจริญสมาธิเจริญปัญญา so when we do it this way then we have the rhythm we have the natural rhythm so we don't have to practice by sitting still with eyes closed but we can practice when we move and t h a t s w h e r e we develop sati we develop samadhi we develop panya Sati means awareness. Samadhi means setting the mind up to do what we must do. And coming means knowing. ครับดูความคิดตัวอีกด้วยภาคนี้เป็นภาคที่สองคือเจริญสติแล้วแบบนี้มันคิดให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจ So when you have practiced properly, then we are able to see thought. This is the second step or the second stage. So that when thought arises, to know it to see it to understand it ไม่ใช่รู้และคิดเป็นเรื่องเป็นราวไปไม่ใช่รู้อย่างนั้นอันนั้นเป็นความรู้ที่ถูกเรียกว่าความรู้ของอวิชชา It's not that we know and k n o w n we think about this we think about that we i n t e r thought endlessly that kind of knowing is not the real knowing that kind of knowing is the knowing that is enslaved by or owned by avicca which means not knowing or ignorance อวิชชาแปลว่าไม่รู้ คือมันไม่รู้ทิ้งไม่รู้ปงไม่รู้วาง มันรู้แล้วเข้าไปในความคิด เมื่อมันเข้าไปในความคิด เพราะมันไม่รู้ทางออกนั่นเอง Avijja means not knowing not knowing how to discard not knowing how to be free not knowing how to put down the burden so that we know and then we enter thought immediately because we do not know the way out ในทางตรงกันข้ามเนี่ยวิชาแปลว่ารู้แจ้งรู้จริง So the opposite of that is called v i c h a which means to know clearly and to know really. รู้และห c ุดความคิดได้ทันที When we know like this, then you can stop thought immediately. ดังนั้นจึงว่าให้เจริญสติทำจังหวะมากๆ เดินจงกรมมากๆเมื่อมันคิดขึ้นมาให้รู้ที่แรกมันจะรู้เป็นเรื่องเป็นราวไป so therefore we should we should practice the rhythmic movement arm movement and to practice walking forward and walking backwards called uh, walking chankama or jongrom. And we could do this a very great amount so that we can see thought. Uh, originally or initially when we know thought, then we will think very, very long. We will think many, many things. ความคิดของคนมันเหมือนกันกับน้ำไหลมันติดต่อกันเรื่อยๆเป็นเรื่องเป็นราวไปอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลา Thinking of a human being is like a r i v e r It is connected up, it is continuous, and it flows continuously, thinking about this and thinking about that, with all kinds of stories and all kinds of concerns. มันมีวิธีการสมมติพูดให้ฟัง เหมือนบวกกับลบ ถ้าเราบวกเข้ามันก็มาก ถ้าเราลบมันก็น้อยลง ลบมันอย่างนี้คือมันคิดลอยเรื่องเราลูบมันเรื่องเดียว มันก็เก้าสิบเก้าเรื่องไม่ถึงก็เรื่องแล้วบัดนี้มันคิดมา เราเห็นเรารู้ความคิดมันถูกหยุดมันก็ลดลงมาลดลงมาถึงห้าสิบเรื่องมันก็เราทำไปได้ห้าสิบเรื่องตัวเรายังไม่ทันมันห้าสิบเรื่องอย่างนี้เรียกว่าลบหนีใช่เราจะไปต้นวิธีจะทำดีสุด a n อ w น just k ไม่ one we know one just as it arises and i stops so we enter and follow 99 t h o u g h t s but as we develop the practice then we know the thought as it arises. We know it instantly or immediately, more and more often, so that later on we find that we think a hundred thoughts and 50 of those thoughts stop immediately that we start to think them. So only 50 thoughts do we follow. And in this way of practice, we are reducing we are reducing the thoughts that carry us away, the thoughts that we get lost in. การเจริญสติการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาบวชนี้ ความคิดนั้นมันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนเท่าแบบคิดปุ๊บตัดปั๊บได้ทันทีเหมือนเงาจับหนูทันเอง so w n e n s o practice is developing awareness developing single-mindedness and developing knowingness then the the thought will become shorter and shorter and shorter until at one time the thought arises and it, the instant that it is arising it will stop so it is like a, a, a cat catching a rat จะสมมติหรือเปรียบเทียบอุปมาให้ฟัง so I will give a parallel or an example เหมือนกับนักมวยขึ้นในเวทีไม่ต้องไหว้ครูนักมวยที่ดีที่สุดนักมวยที่ไม่เก่งนั่นแหะขึ้นในบนเวทีต้องไหว้ครูไหว้ชุดนั้นชุดนี้อันนั้นไม่ใช่ป็นนักมวยเก่ง so it is like a boxer a boxer that is the very best doctor, when he gets into the room, then he doesn't have to go through all the ceremonies of paying respect to his teacher and so on, that he can fight immediately. But the ordinary boxer, the boxer that is, that is afraid, he must go through all these ceremonies that they have in Thailand of bowing three times and doing all kinds of exercises. a, the, the clever boxer, the talented boxer, when he climbs into the ring, he doesn't bother about paying respect to his trainer or watching his trainer and getting instructions from his trainer. He just looks at his opponent, and whether the opponent is big or the opponent is little, he has no problem. นักมวยที่ดีเขาจะมองที่ซกทันที พอดีคู่ต่อสู้เข้ามา พอดีจะซกเขาต้องซกในลูกตาสองลูกทันทีเลย So the clever boxer, he just watches his opponent for the opening, and when somebody can see the opening, he punches to the eyes. ฉันเพราะที่อื่นมันไม่จุกมันไม่ถนัดถึงเจ็บมันก็ยังสู้เราได้ถ้าถูกลูกตาแล้วสู้เราไม่ได้จริงๆ so if he punches to other parts of the body it is not particularly painful and the other boxer will continue to fight him but if he can punch the other boxer in the eyes then the other boxer cannot fight him anymore ทารเจริญสติแบบนี้จึงให้เอาสติมาดูความคิด So in this way of practice, we have the awareness, the sati, means awareness o f feeling. We have the sati, what thought. ความคิดก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนคุดจะคิดปุ๊บเห็นปั๊บจิตทันที So when you have the sati watching thought, thought will get shorter and shorter and shorter until when the thought arises, it stops instantly, it stops immediately. สมมุติมันคิดขึ้นมา เรารู้ทันทีมันคิดขึ้นมาเรารู้ทันทีมันไม่มีอารมณ์มันก็หยุดได้เศร้าได้จริงๆแล้ว so suppose t h t thought arises and it stops instantly thought arises and it stops instantly thought arises and it stops instantly then there is no object there is no object of mind ทาง ตำรับตำลาหรือครูบาอาจารย์เขาเล่าเอาไว้เรียกว่ายานเข้าฌาน so in the scriptures or the teachers they call this jhana or entering jhana อันนี้ไม่ต้องพูดอย่างยานแปลว่าเข้าไปรู้ คือเข้ามารู้ความคิดของตัวเองนี่เองเรียกว่ายานเราเข้าไปรู้ so I do not speak in this way jhana means to enter the knowing to be with the knowing to know one's own thought to know the thought that ารวาสมีมนเซเมื่อมันรู้อย่างนี้แล้ว ดำมันจะขาวขึ้นมาทันที หนักก็จะเบาขึ้นมาทันที ยาวก็จะสั้นขึ้นมาทันทีเป็นในรายที่ dark will become light instantly heavy will become light instantly long will become short instantly สมมติเราโกรธมีความโกรธอยู่ร้อยเปอร์เซ็นเราจะทิ้งสลับทิ้งทันทีเลย มันจะปรากฏขึ้นมาให้ บุคคลผู้เจริญเช่นนี้จริงๆ อย่างน้อยต้องห้าสิบเปอร์เซ็นมันจะเบาขึ้นมาทันที ทีแรกมันมืดมันจะขาวขึ้นมาสะอาดขึ้นมาทันที รับรองได้เรื่องนี้ Suppose that w have anger 100%then somebody that practices in this way will be able to eliminate, discard, throw away 50% of their anger instantly and it will occur by itself อ้จารย์ยังคือเรื่องนี้นำคนจริงมาเล่าสู่กันฟังผมเองปฏิบัติเมื่ออายุสูงสุดหกปี รู้เรื่องนี้เออ I p r a c t i c e in this way when I was 46 years old and I knew about i s ผมทุกเรื่องผมโกรธผมหลงผมโลดเดืยวเบาบางลงไปรู้ถึงกับจะหมดไปจริงๆ The anger, delusion, and greed will i g h n and l i g until it can reach complete extinction ลักษณะนั้นในระยะที่ผมปฏิบัติในจิตใจผมเปลี่ยนไปจากสภาพ หรือภาวะนั้นสองครั้ง So at the time when I was practicing, my mind changed two times. สมมติให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังน้ำสีเป็นกระป๋องคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นถ้าหากตัวนน้ำแดงสีแดงนะเอาไปย้อมผ้าขาว สีมันจะติดเนื้อผ้าแดงไปทั้งหมดเลยตั้งแต่เดิมมันเป็นอย่างนั้น The process in over can of dye, a full can of dye, the dye is 100% quality. Let us say red color dye. If we take up the dye cloth, then the dye will attach to the material 100%, so it will be completely, it will become completely red. Ah, but ถ้าหากบัดนี้น้ำสีมาเต็มกระป๋อง เหมือนเดิมแต่คุณภาพไม่มีแต่เป็นน้ำแดงสีแดงเหมือนกันนั่นแหละเอาไปย้อมผ้าขาวมันจะไม่ติดเนื้อผ้าจริงจริงเรื่องนี้ Now suppose that we have the a full can of dye the same size and also red dye but it has no quality at all, it is very, very low quality. When we try to dye the cloth, then the dye can, cannot or can hardly attach to the material at all. มื่อการเจริญสติ เจริญสมาธิเจริญปัญญาแบบนี้มันจะไปถอนลากถอนโคนเรื่องโทสะโมหะโลภะได้อย่างแน่นอน So the n e x way developing awareness, developing single-mindedness, and developing knowingness. We will undermine, we will, we will extinguish and eliminate anger, delusion, and greed. ชั้นที่สองเข้าไปมันจะไปถอนลากถอนโคนความยึดมั่นถือมั่นเยื่อปัญหาอุปทานมันจะค่อยจางหายไปทั้งหมดเลย At the second the second step then we are able to to undermine or draw the fangs of attachment and the attachment will reduce or fade away completely เหมือนกับหนังสือ มีอยู่ตัวคุณภาพมันเพิ่มไปหมด เหมือนกันนั่นแหละท่านผู้ฟังทั้งหลาย It is like it is like the g u y that the quality has reduced so much that the g u y cannot t o u c h the c r o s s anymore ใครๆก็ปฏิบัติได้เรื่องนี้เพราะว่ามันมีแล้วในคนทุกคนไม่มีการยกเว้น It, it, n y b o d y can practice in this way because yes, duality would arises as present in each person without acceptance. It is impossible to be a human being and not have this duality within oneself. คนรวยก็โกรธเป็น คนจนก็โกรธเป็นเหมือนกัน The rich person is angry and the poor person is angry also. ผู้หญิงก็โกรธเป็น ผู้ชายก็โกรธเป็น คนถือศาสนาไหนนุ่งผ้าสีอะไรก็โกรธเป็นเหมือนกัน Women are angry and men are angry. whatever religion one holds, whatever status, job or uniform one wears, one is unlawful. แต่ในลักษณะที่มันไม่โกรธก็มีเหมือนกัน But the characteristic of no anger, of there being no anger at all, is present also in each person. ในขณะนี้ระวะนี้เวลานี้นี่แหละ ท่านผู้ฟังทั้งหลาย ความโกรธไม่มีใช่ไหมเฉยๆจิตใจสบายสบายที่ฟังผมหรืออาจจะมาพูดนี้ สบายใจเท่านั้น At this time in this actual moment as you are listening to my talking, me talking, your mind has no anger, has doesn't Your mind is has equanimity or indifference. Your mind doesn't have anything. Your mind is comfortable, isn't it? อันนี้แหละของจริงเรียกว่าเป็นปรมัตถ์ This this this is called actuality. This is reality. This state which you have now is reality. It is called paramount, which means actuality or what is real, what is touchable. นี่แหละจึงมันมีมากคำพูดเลยสมมติบัญญัติปรมัตบัญญัติอัตถะบัญญัติอริยบัญญัติ บัญญัติสี่ข้อนี้ต้องให้รู้จริงๆ so when we talk in there s a great deal that can be said because there are four kinds of c o n v e n t i o n that we have. We have the convention สมมติ convention, the convention of supposing or conceiving. And we have paramat convention, the convention of actuality or what is touchable. And we have atta banyat, atta convention, which is the convention of the deep meaning of the Dharma. And we have the Arya convention, which is what Aryas know, what those who have gone beyond know. สมมติบัญญัตินั้นคือเขาใช้ตามโลกแต่ก็สมมติขึ้นมาเขาต้องบัญญัติขึ้นมาดังนั้น มันนี้ปรมัตเราของจริงจริงโดยสมมุติแต่มันไม่เกี่ยวข้องเรื่องจิตใจคือมี convention the what convention the convention of supposing or conceiving is all the things that are common in the world the ordinary things in the world are in accord with that the Paramat convention the convention of actuality is is the reality the convention of reality but it is still a convention. It is not the reality itself. ส่วนอัฏฐบัญญัติและอริยบัญญัตินั้น คือ พูดกันส่วนเล็กไม่มองเห็นได้สำหรับคนที่ไม่มีปัญญา แต่คนที่มีปัญญานั้นพูดขึ้นมาแล้วสามารถมองเห็นได้ ทุกคนหรือ t h e r two forms of convention, the Atta convention, which is the deepening of Dharma and the a r convention, the knowledge of those who have changed, that have changed. This is very, very deep. And when you speak about it, somebody that has no knowingness cannot understand, they cannot see what is being talked of. Whereas the first two conventions, whatever is spoken, it can be seen, the stupid person can see it. But when you talk about the last two conventions, someone that has panya, someone that has the knowingness, has the capacity to watch and to see what is being spoken of คำว่าอัฏฐบัญญัติตัวนี้หมายถึงลึกยากบุคคลจะรู้ คนที่รู้นั้นจำเป็นต้องเป็นคนมีปัญญาหรือพูดตามตำราก็เรียกเป็นอริยบุคคล convention the Atta convention Atta means deep it means difficult to be known someone that knows this is someone that has panya or it can be said someone that knows this convention is someone with is a noble individual an Arya Pugala ตัวอัตถะนี้มองไม่เห็นด้วยตาจับไม่ถูกด้วยมือเห็นด้วยสติเห็นด้วยสมาธิเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่สมาธิไปนั่งหลับตานะที่พูดนี้ Atta means that we cannot see with the eyes and we cannot touch with the hand. We can only see and know it with sati samadhi panya and The samadhi that I'm talking about is not the samadhi of sitting and trying to tranquilize the mind. อันนี้เรียกว่าอัฏะบัญญัติและอริยบัญญัติ คนที่รู้นั้น ถ้าหากเป็นพระสงฆ์ ก็เรียกเป็นพระอริยสงฆ์ถ้าหากเป็นฆราวาสญาติโยมอย่างที่พวกเราเราฟังกันอยู่เดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นพระอริยบุคคล so the Atta convention and the Arya convention someone that knows these is called a uh, noble individual, somebody who is Arya, whether they are monks or whether they are lay people, they are called Arya. ใครก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ถือศาสนาไหนก็ได้นี่เรียกว่าของจริงของแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันมั่นคงถาวร Anyone can know this wherever they are whatever religion whatever nation since this is present in each person anybody can know this and this is called reality or actuality. This is something that does not change, that does not vary, It is permanent, It is immutable. ลักษณะชีวิตจิตใจของคนทุกคนต้องเป็นเฉยๆอย่างนี้อันนี้มีจริงแต่ในขณะที่มันโกรธขึ้นมามันเฉยๆนี่ก็มีเหมือนกัน so the true characteristic of the mind of each human being is this indifference which is there And even when anger arises, the indifference is still there. สมมติให้ห้ามฟังหรือเป็นสมมติเป็นปวดเทียบเหมือนกับดวงอาทิตย์หรือพระอาทิตย์เนี่ย บางครั้งมันฟ้าเมฆไปบังมัน คนส่วนมากเข้าใจว่าฟ้าบดตะเวนบดแต่ควจริงฟ้าไม่บดตะเวนไม่บดมันทำความสว่างเต็มดวงอยู่นั้น เมฆฟ้าเท่านั้นมันผ่านไป แต่เมฆฟ้านั้นจะไปเกาะหรือไปติดอยู่บนอาทิตย์ไม่ได้ so to give an example or a parallel or an illustration it is like the sun when we when the sun is obscured by clouds or by fog then some people may think that the sun has gone out or the sun has dimmed but the sun is bright all the time and the cloud the fog is just something that passes and even as it is passing it cannot attach to the Son it cannot connect itself to the s n ดังนั้นผู้ที่เป็นอริยบุคคลนั้นพระโสดาเมืย่อพระอริยบุคคลเห็นโทสะ โมหะโลภะเป็นทุกขังเป็นอนิจจัง เป็นอนัตตา ผู้ที่เป็นอริยบุคคลนั้นจึงไม่มีโกรธคนโกรธจึงลดน้อยไปหรือถึงกับไม่มีนี่เอง so someone that is a noble individual someone that is aware change dosa, moha, loba, uh, hatred, delusion, and greed. And he knows them to be dukkha, anicca, anatta, to be unbearable, to be unstable, and to be uncontrollable. And knowing this, the anger, delusion, and greed reduced or are completely eliminated. ความยึดมั่นถือมั่นเราเรียกว่าอุปาทาน สิ่งเหล่านี้ก็จืดจางไปเหมือนกัน holding or catching grasping clinging which is called upadana this similarly reduces or fades away ทางตำราและครูบาอาจารย์จึงสอนไว้ว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยาสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียด The teachers or the scriptures they teach The Sila morality is the tool for destroying the crude defilements, and the samadhi or concentration is the tool for destroying the medium defilements, and the panya or what they call wisdom, which we call knowing, is the tool for destroying the subtle defilement. กิเลสอย่างหยาบก็คือโทสะ โลหะโลภะนั่นเอง the creed defilement is hatred delusion and greed เมื่อโทสะโมหะโลภะจืดจางไปแล้วเวทนาไม่ทุกสัญญาไม่ทุกสังขารไม่ทุกวิญญาณเข้าไปรู้ when when hatred delusion and greed fade away then waking up feeling has no dukkha, no suffering, and sanya, which is perfect or perfection or memory, has no suffering, and sankara, which is intention or thinking, has no suffering, and we can enter jnana, we can enter knowingness. กิเลสปัญหาอุปทานก็จางคายลงไป The defilement, craving, attachment เ l s o reduce and f a วย a w a กรรมจึงว่าเสวยอารมณ์เสวยอารมณ์ที่ไม่มีทุกข์นี่เอง k รรมะ which means action it means consuming the object and when we have practiced in the correct way then it is it consumes the object that has no dukkha no suffering ถึงจึงกำจัดกิเลสอย่างหยาบกำจัดกิเลสอย่างหยาบ คนก็ต้องเป็นปกติขึ้นมาทั้งกายทั้งวาจาและจิตใจ so when hatred t e l u s i o n greed w h e n w h e n defilement craving and attachment reduce and fade away in sila morality what is called morality arises it appears within oneself and h i s sila means morality it means being normal being usual being ordinary ถึงเขาเรียกปกติไม่ใช่ว่าถึงปานาอาทินาอาพรมจาดิวาหรือมุสาอาเมสุลาไปอย่างนั้นอันนั้นเป็นเรื่องสังคมสมมุติพูดขึ้นมาอันเขาเรียกสมมุติบัญญัติไม่ใช่เป็นปรมัตบัญญัติแต่เป็นสมมุติสมมุติปรมัตไม่ใช่สมมุติอัฏฐะอันนี้ให้เข้าใจอย่างนั้น คือที่ m ร a มี normality. It doesn't mean something like the five precepts. the five precepts or any number of precepts is a, a social matter, a matter of uh, regulation or the way people can live together, a matter for society. But sila is an individual matter. It appears within oneself and it needs normality. So the external sila, the sila of society, is just the it is just a convention, but it is not the actuality. The actuality is normality that appears when defilement, when hatred, greed, and delusion disappear. ถึงอันนั้นเรียกว่าถึงสมมติถึงสังคมแต่ใครทำได้ก็ดีแต่ไม่ใช่ไม่ดีแต่มันจัดการกับโทสะโมหะโลภะกิเลสตัณหาอุปทานกรรมไม่ได้ So the sila of society, the sila of precepts of following ideals or principles of controlling oneself and correcting oneself This is not the real schema. This is only the social schema, the social so-called ethics. But I'm not saying this is bad, this is a good thing. But it is not, it cannot, the social ethics, the social schema, it cannot destroy hatred, delusion and greed. It cannot destroy craving and defilement and attachment and uh, defiled action. ที่พูดนี่เรื่องอย่างนี้ถ้าพูดกับ พระเรียบุคคลหรือท่านปัญญาแล้วก็ว่า เรื่องตื้นตื้นเรื่องง่ายๆทำอย่างนี้แต่ส่วนลึกกว่านี้ก็ยังมีอยู่ So when we talk about this matter, when we talk to somebody who's become Arya, somebody who is a noble individual, this is a very, very simple matter, a very, very easy matter, because f o r matters that are a lot deeper. สำหรับวันนี้ก็จะพูดเรื่องที่ทุกคนต้องการ เพราะว่าเรื่องนี้จะพูดให้ฟังกันมา หลายครั้งหลายคนแล้วแต่สิ่งที่เจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญาจริงๆมันจะไปถอนลากถอนโขนมัน คือดับเหลือ ดับไม่เหลือ ดับเชื่อไม่เหลือ ว่าอย่างนี้ก็ได้ คือดับไม่เหลือเขาเรียกว่าน้